Alam mo ba na kahit sino ka pa At ano pa man ang sabihin nila Di pa rin maaalis Pagsuyo kong kay tamis Sa'yo lang nilalaan Lahat ay gumagaan Ulap sa kalangitan Kaya kinaabot Ikaw ang dahilan Kung bakit pa tumitibok At nagagawang Ipaglaban ang pag-ibig ko May dahilan pala kung bakit ako narito Narito Huwag ka nang mangangamba Di ka na maling iiwan pa Di ka na maling mag-iisa At di ka na maling luluwa pa Gagawin ko ang lahat Para lumigaya ka kailangan pakinggan ang sinasabi ng ibang ibang At ninanais lang tayo mapag-iwalay Hawak ka sa aking kamay, pag-ibig ang magkapatibay Ano bang mangyari, hinding hindi papabayaan Hinding hindi kita sasaktan, lagi mong tatandaan Sa mata ng Diyos tayong dalawa ay iisa Walang sino mang makakapigil sa nadarama Ikaw at ako, ako ay ikaw Ikaw ay ako laban sa buong mundo Huwag ka nang matataka Kung bakit ba inibig kita ng ganito Sa'yo naging masaya, kaya muling nabuo Ang puso kong lago Siguro dati at pira-piraso Sanay malaman mo Kahit sino ka pa, ibigin kita Maging sino ka man, ikay mamahalin Ikaw ang aking hiling Sa puso man ang natili Giliw, giliw Kahit sino ka pa, ibigin kita Maging sino ka man, ikay mamahalin Ikaw ang aking hiling Sa puso man ang natili Bakit ako'y ganito? Kapag wagas ang pag-ibig ko sa iyo Hindi ko maintindihan Bakit pag ganito? Kakaibang ligaya nang ikaw ay dumating sa buhay ko Kakaiba tamis ay di na maalis sa aking isipan Basta kasama kita lahat aking gagawin Dito kasakit sa'kin tabi, hindi kita iiwan Sa hindi kay maniwala Sana ikaw na ang bibig sa akin, di ba tala? kaya ang mawala ka pa sa'kin Yan ang sigaw ng aking damdamin Sino ko man ay kailangan kita Kahit sino ka pa, kahit sino ka pa Di ko kaya ang hindi mo ni mag-isa Sabay natin dalawa kakalimutan ang ating nakaraan Tayong dalawa'y magmamahalan ah, Sabay natin haharapin Inyong kasama si Bling Samantala makarating Sa'kin daw ka Sa Sa'kin mong ikaw lamang at sa akin Patuloy na susuyuin habang buhay iibigin ka Kahit sino ka pa, iibigin kita Kahit sino ka man, ikay mamahalin ikaw ang tanging hiling Puso mananatili O giliw, o giliw, o giliw ko Kahit sino ka pa, iibigin kita Magisino ka man, di kay mamahalin Ikaw ang tanging hiling Sa puso mananatili O giliw, o giliw, o giliw ko Ating pagtibayin ang ating pagmamahalan Pangako sa iyo iwag mag-alinangan Huwag ka sana magkalilangan sa'kin Ang pag-ibig mo ay di ko hamakin Magtiwala ka sana tandaan Sa'yo lang ang pagmamahal maging sino ka man Kahit di ko naman inahangad ang lahat Minamahal kita ng lubos at tapat Sa lang na ikaw ay mapasakin Dahil lang iba ay pinipilit kang amakin Ikaw lang at ako baby I'm Sino ka ba? Iibigin kita Maging sino ka man, ikay mamahalin Ikaw ang tanging hiling Sa puso mananatili O giliw, o giliw, o giliw ko Kahit sino ka pa, iibigin kita Maging sino ka man, ikay mamahalin Ikaw ang tanging hiling Sa puso mananatili O giliw, o giliw, o giliw ko Ating pagtibayin ang ating pagmamahalan ang ako sa iyo, kailan may hindi kita iiwanan ikaw lang at ako Magpakailanman Sana sa akin wag magkalinanga Huwag ka lang ang Di ka na muling iiwan pa Di ka na muling mag-iisa Di ka na muling luluwa pa Nagawin ko ang lahat Para lumigaya ka Pangako sa'yo hindi kita iiwan いきたいわ ka pa, iibigin kita Maging sino ka man, ika'y mamahalin Ikaw ang tanging hiling Sa puso man ang natili giliw, giliw, ugili ko Kahit sino ka pa, iibigin kita Maging sino ka man, ika'y mamahalin Ikaw ang tanging hiling Sa puso man ang natili giliw, giliw, ugili ko